стримов еще а, эти записи эфиров э, с информацией, без музыки, а именно вот э, по большей части информационные выпуски, чтобы сохранялось знание, выкладываю а, в нашем телеграм-канале, а также в социальной сети ВКонтакте Фрик Радио, либо на Аудиомаке или на Микс Миксклауде. В общем, на различных аудиоресурсах, поэтому придется повторить те, кто еще раз Э, прослушать второй раз, ну уж простите. Так вот, э, повторюсь о том, что ушел из жизни пионер хип-хопа Стизо. Диджей и продюсер Чак Чилаут сообщил о кончине своего друга. Вот, и коллеги Стизо. Причины смерти неизвестны, но известно, что ему был 51 э, год, друзья. Вот. А, Стизо начал свою карьеру в 80-х в качестве танцора группы EPMD, снимаясь в их клипах и участвуя в концертных шоу. В 89-м он покинул коллектив, решив начать рэп-карьеру. Тогда же он выпустил свой дебютный альбом Crazy Noise. Несмотря на его относительный успех, Стизо не стал проявлять дальнейшую активность, ограничившись в дальнейшем только выпуском синглов. Его следующий альбом Where's the Funk At вышел лишь в 97 году и не получил большого внимания. Следующая пластинка пластинка Сити, The Lost State и вовсе прошла мимо аудитории. В 2017 году Стизо заявил, что неудачи в его карьере связаны с быстрой сменой модных тенденций и методов раскрутки в хип-хопе, под которые он просто не успевал подстраиваться. Ну что ж, Фрик Радио не подстраивается ни под какие раскрутки. Хип-хопа Фрик Радио строго по намеченному курсу идет и слушает э, строгий хип-хоп э, строгого плана мы консервативные. А вот почему? Потому как уважаем корни хип-хопа и не можем э, пропустить мимо музыку стизоу. Ну что ж, слушаем фрик the Funk. Думаю, будет в теме на фрик радио. vision of a master plan to get paid. Get paid. I got a paper and pencil thinking of rhymes like mental. I went on and on, it wouldn't stop. Then I got the hang of it, it was hip hop. I started rolling and flowing with the tempo. Sat and I thought, yo, it's all simple. I just wrote and wrote and wrote a portion. Put it on track, yo, it was scorching. Put the funk and made the beat stand out. All I heard from the crowds was shout. Going wild from left to right. I knew I had this party rocking all night. Heard a brother scream out, yo, it's junk, junk. Man, you're crazy, cause I freak the funk. Freak the funk. Listen to what I'm about to say to you. I make rappers wanna give up and sit back while they watch me just live it up. God bless, yes, I'm creative. Born in Brooklyn, so you know I'm a native. Taking them to the border, hit the finish line and give orders. Funk, funk, something you can make up. And if not, please don't you flake up. I'm real, not the one flaking. Just because I'm light skinned, you think I can be taken? No way, Jose, no way, let no me way, speak. No with the exquisite style that is unique. Don't play me like a punk, I'm not a sucker, cause I freak the bunk. Freak the bunk. Freak the bunk. В ближайшее время будет посвящено в эфире Фрик Радио именно Стизо в память об этом э, хип-хоп человеке, с большой буквы. Почему? Потому как он не успевал за модой, но все-таки делал правильный стиль. Мы любим фанк, мы любим Freak the Funk. So won't you just shoot? Don't you play, cause I'm a stay standing my way. That's the price you pay. Slamming like Dawkins for the tongue, tongue, cause I freak the funk. Freak the funk. already know who it is. Эй, слушай везде, дома, в машине, на улице, в метро, фрик радио. И как говорят, бразер пис. Или так, как по-русски, раб в законе. по-моему, это классика. Не знаю, почему так переживал Стизо. Ну, покойся с миром. Вот, э, друг, ты э, сделал все, что можно для хип-хопа. И вот, судя по дискографии на дискоксе, тут у него куча, короче, музла. Э, кстати, он из Коннектикута, из Нью-Хевена. Есть у меня там дружбана, надо будет спросить, знает ли он Стизо, наверняка знает. Родился 10 марта 1969 года Стизо. Его настоящее имя Стефан Джером Вильямс и умер 29 апреля 2020 года. Стизо альбомы на Crazy Noise, Сумасшедший шум на Fresh Records были записаны, был записан этот альбом в 1989 году. Потом и пишки последовали Freak the Funk 89 и также в этом же году To the Max It's My Turn. Uh, Bop Your Heads Shining Star, это уже в 94-м. Вот она сейчас на фоне играет. Стизо шикарен, признайтесь честно, вам нравится. А Если не нравится, то вы не хип-хоп и отключитесь от фрик-радио. Да, я радикально настроен по отношению к нелюбителям Стизо. Вот. Э, несмотря на то, что познакомился с его творчеством только сегодня, но мне он очень нравится. Where is the Funk? Это мы уже послушали, это Funk Town Fave Records. В 96-м его прописали Time to э, Blow Your Mind. Э, в 96-м также Mr. S Funky for Ya. В 97-м Стизо и с Дули Оу записали также сингл Piece of the P, кусочек тортика на Stone Throw Records, кстати, в 2004 м и Stones Throw Records сегодня у нас э, довольно-таки в большом объеме. Вот, я вот сейчас ВКонтакте забил Дули Оу этого самого, да, и вместе со Стизоу пытаюсь найти его трек. Word to the Man я вижу, а вот э, кусочек пирожка э, почему-то не вижу. Где же спрятал э, Дули Оу Стизо, Вот это интересно. Ну вот э, можно э, попробовать этот сингл забить просто в поисковик, например, э, ВКонтакте. Вы пока послушайте Бабья Гетс и кое-что еще от Стизо, а я поищу. So won't you bob your heads? Приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Я у Freaks Ну вот на ютубе есть этот трек, но, блин, так мне что-то впадло сейчас э, конвертировать, э, лучше попозже. Я расскажу только о том, что этот Piece of the P, кусочек пирога, вот на Stone Throw, в частности, где он вышел, есть описание. Вот, 4,95 стоит он баксов, э, можно купить э, в цифре. Это целый альбом, походу. Здесь э, Piece of the P, э, 0,99, короче, 99 центов стоит э, сам хит потом инструментал, бонус биты, сюда же входит Gangsta Groove и Gangsta Groove инструменталы, а также Incredible Shootout трек бонус Beats, короче какие-то шутауты еще. Вот, э, Piece of the P, кусочек тортика, Коннектику э, трэп ветеран написано, э, короче, ветеран рэпа из Коннектикута, Стизо, вот, Best Remembered, короче, его хорошо знают for his policy какой-то. Engineering Snack of the Skull Snaps. It's a new day breakbeat for his golden age. Classic It's Motorn. Короче, по треку It's Motorn его очень знают, судя по всему, который вот сейчас у нас в эфире слушаем. And if you try, I came to damp them. all nights the minimum. Into the dance floor, I'm sending them, sweating, I regretting that I'm the best. I'm putting dances to the maximum test. Using and confusing beast that you never heard. Protect my rhymes because my rhymes are conserved. I'm your hero, not no zero. Just call me Steezo, the fly Negro. It's time for me to earn, so get up. Cause it's my turn, turn, turn. turn. it to a low tone as I bring it home. This is a jam for the rhymestone, just an invention made up by the steezo. I'm dropping beats on you like playing CeeLo. So won't you listen and learn and keep walking it. While the track is playing, you keep talking it. Keep rocking the phone just like a cradle, leaving your dancers on the dance floor fatal. Now pay attention, my friend, and let me rock this. With 18 wheeler, you can't block this. It's something crazy for the new 89ers. Rather you're a senior citizen or a minor. Another season we production making progress. Against another rapper, there's no contest. The way I'm rocking is my concern. Pay attention, cause it's my turn, turn, turn. on your march, get set, get ready, let's go. Yo, I'm the rap master that they call Sneezo. Every time I keep rhyming, my voice gets clearer. Come up to the front and you start to stare at me, And Yo, I'm like acne, a problem to your face, so don't try to zap me. Just listen and learn. Wait your turn, step off. But what I'm saying is you're really soft. You laugh and giggle, does it look like I'm joking? Just like a new port, or you suckers I'm smoking. I can reach from levels one to the ten. You don't believe me? Короче, я сейчас сконвертирую вам эту песенку, вот, кусочек пирога, и э, я думаю, ее стоит послушать. Оказывается, биф был, несмотря на то, что Стизо там на подтанцовке был у EPMD, потом он на э, Эрика и на Перриша, короче, погнал тюльку. <laughs> Непонятно почему, но что-то не поделили. Я вот тут э, читаю на Stone Stroll, что написано, э, вот, и Э, судя по всему, что немного народу знают, оказывается, что я в том числе. Дули Оу – это все-таки кузен этого Стизу, вот, и продюсер, который вот, э, обнаружил или нашел, короче, открыл брейк, в общем, часть э, музыкальную, да, ритмичную, которая использовалась для Watch My Moves, вот, а перед э, все-таки Стизо. А, это нашел все-таки его кузен Дулеоу, но Стизу все-таки первый это все превратил в панчи какие-то там, э, запустил в другом треке. Вот, и, короче, это все еще э, а, не так важно, потому что эти двое, походу, Дули Оу и Стизу, потом начали, короче, э, войнушку такую музыкальную, если можно так сказать, CPMD. Вот, и результатом этой войнушки стал как раз-таки этот кусочек тортика, Piece of P. Наверное, говорится там о кусочке тортика, который не поделили и PMD, и э, в частности э, Стизо и э, Дули Оу. Поэтому мы с вами, друзья, а, прямо сейчас послушаем, ну, естественно, после того, как я сконвертирую, э, потому как с ютубчика э, скопировал, скачал этот трек, потому как э, купить его возможности нет сейчас за 5 баксов, и это все очень э, долго и не нужно, потому как мы всего лишь для ознакомления прослушаем. Вот уже он и сконвертировался. Вы, наверное, слышали этот звук. Талан тан тан тан тан Ну что же, послушаем прямо сейчас с вами Дули Оу и Стизо, которые вот, э, гонят тюльку на EPMD. Кусочек пирога. Что там за дележка, сейчас узнаем. followed out with them. Tell us a little bit about that. Yo, Steezo, those popcorn peanut brothers think they can handle you. They want a piece of pie that you chomping on. Act stingy with them suckers. Well, it's time for a lesson. I'm the rap teacher. Put you in rap church, cause I am the preacher. I'm taking no shorts in the year of the 90s. You wanna see a fly MC? I'm a fly breed. Never, never, never half stepping no one. If I had two jocks, you'll be blown one. Cause I'ma get mine, that's all I'm getting and going for. You want some hype rhymes? I got more in store. Just for stepping off, you thought I would sweat you. Throwing a curveball, and I'm the back catcher. Oops a daisy, now you've been caught. You wanna be a rap slave, bet you're being bored. Now I'ma go off and show off and let the sound check. One, two, enough respect. Keep your eyes on the mic, not the fries. Cause Steez a weasel, weasel got a piece of the pie. That's right, a piece of the pie. Pie that you can't jump on, sucker. Step back before we smash some helmets. Now the E double or the PMD, huh? You drive a Hyundai, you drive a nice cheap Suzuki. A brother like me, a cruise by in a Volvo. Whether it's hot or in the winter with Coco, it makes no sense for you to try to beat me. And there's no impossible way you can defeat me. Cause I'll crush you, smash you and flush you. Give you all my trust, not to trust you. You say you're saying yo, you're saying nothing. Plain and simple, you punks, you're just bluffing. Yeah, you're mad cause your dancers made it. Now you're pissed off and boy, you just hate it. I told you once that you can't get me. I got a bone to pick with you, PMD. Just call it quits and lay back and die, cause your ex-dancer got a piece of the pie. Mm, don't this pie taste so good, Steve-O? They can't get it like this. They wish they could. Benjamin Hatton's puff is played out. And let me tell you, please stop slurring and slapping on the mizzite like an old pizzo. You know what I'm designing? My brother's brother, the fly nigga is back, that's why your battleship sunk. In case you're wondering, punk, I'm still freaking the funk. I'ma take it to the max and it's still my turn. Tell the SESU kids that you must learn. Not dissing the college, but the two individuals. I'm cooling audio and cooling video. The time has come to roast a duo of ducks. You wanna hear what I'm saying? Well, kick back and listen up. You was my boys and try to make some noise. You're just in my name and saying that I'm clocking fame. That's why you caught the crash from that old name Jane. Had too much to drink and don't know how to act, so get a nick or a knack off of my patty whack. At first I thought, how could I prevent this? The jealousy starts cause I'm living expensive. Take it as a drug and won't you get high? Cause yo, Steezo got a piece of the pie. Booty, strictly booty. That's right, Tulio said y'all was booty. First album, strictly business. Second album, unfinished business. Third album, huh, out of business. Suckers! Мне безразличен ты и твои рассказы back to Freak Radio. Только для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Короче, оборал Стиза и Дули Оу э, и PMD, там назвал все их бизнесы недалекими, так как у PMD, знаете, там альбомы, да, э, Out of Business, там последний, по-моему, назывался, потом они вернулись, там что-то Back to the Business, короче, бизнесмены хреновые, недоделанные, так назвал их в своем кусочке пирога Стизо вместе с Дули о, кто хочет подробнее посмотреть э, информашку и даже есть видосик об этом бифе, а то заходите на наш телеграм-канал. Вот, а там я уже видео расшарил. А, можете, друзьяки мои, липшие, милые, фанаты Фрик Радио присоединяться и изучать историю хип-хопа подробнее и более глубоко. А также в социальной сети ВКонтакте опубликовал эту запись и, на, естественно, на блоге нашей э, радейки freakradio.blogspot.com, где нас можно услышать и увидеть. Нас можно на YouTube-канале Freak Radio, друзья, где прямо сейчас идет прямая трансляция, а также а, на, на Twitch. Вот, мы продолжаем а, расшаривать... Э, а, музыкальное знание о гип-хоп-культуре. Вот, в частности, я нашел еще один трек Дули Оу и Стизо, эти э, два кузена. Вот, мне кажется, я даже с Дули Оу как-то переписывался на Фейсбуке, не могу ошибаться. Но стопудово он есть э, в контактах одного э, смежного нашего друга на Фейсбуке, потому как тот тоже из Коннектикута, и, судя по всему, наверное, Стизоу э, тоже ему знаком. Нужно будет спросить. Ну что ж, послушаем еще Дули Оу и Стизу. Мне они, допустим... Вот... Дамы и господа. One, two, one, two. I wanna throw a rock, yo. Вставляй! Кассету магнитофон твой включай А делай погромче и делай погромче Фрик радио, да. не проспи Это музло не для массы, не ради кассы На, на, на, на Это фрики-поки, сапина мама-мама, как гараж the rhyme flow and listen to the voice of Steezo. Let me explain the situation that's taught. Blame it on me, yeah, I know it's my fault for teaching you how to jam right. Jam right. Tell you the truth, they need the band mics because I'm a danger zone, making beats vibrate right through the bone. Not a doctor, operating, just a rapper, demonstrating talents to the people. Cause they're the facts, just bring it, bring it on down. To the max, to the max. To the max. point, I mean jet out. Rappers, yo, I'm putting heads out, making them MCs drop down to the knees, saying more beats, please, these are we. Time after time, this kid's getting doper. There's no way, what way, that you can cope with, with the man with the gift. Yo, Jim, describe me swift. It's me, Steezel, selling records by the rack, so bring it, bring it on down. To the max, to the max, to the max. To the max. this something smooth. Now it's time for Steezo to get in the groove. You've been waiting for a long time. I left you sitting, but now I know a lot of MCs are like shitting. Don't be afraid and alarm and just pressure. Keeping it five that Steezo is a treasure. I'm dangerous. I'm Show wise, I am illegal. Two birds together, I stand out like a seagull. I'm the man, I'm the one, I'm the boss. You call me for a show and I'ma tell you the course. I'm just a principal. principal. Lounging in your high school. So homeboy, yo, I just advise you to keep it in your skull that a fair fluid. Then you finish the test, then you finally ruined. Remember, remember, this is dope on wax, so bring it, bring it on down. To the max, to the max. To the max. тоже неплохой такой трек. Э, вот, э, вы видите сейчас э, в прямой трансляции и мою собаку. Она передает вам привет. Она сегодня наполовину диджей вместо меня. Вот. Есть у них еще трек, вернее не у них, а у него, у покойного Стизу, Where is the Funk At, мы о нем говорили, написано, что not on label, ни на каком лейбле он не записан, а, но был записан в Италии 25 июля 2019 а, года. Короче, это хаус, хип хаус. На, ну это микс, короче. А мы слушали фанковую более версию. А, Стизл, так, ну, Дули, кусочек пирога от Дули и Стизу мы тоже уже послушали. Вот, э, что еще вам поведать о Стизу? стизу, стизу, стизу. Есть на ютубе тут куча видео, э, Real Talk видео от стизу. Вот, из его э, дискографии, что еще интересного, здесь э, какие-то сборники Bob Your Heads были еще у него изданы, из синглов, э, вот, интересно, Unreleased и Rarities, короче, какие-то раритетные эпишки были. А, выпущены. Вот ни хрена себе, тут э, куча музла, оказывается, еще он э, выпустил. Э, вот, где бы его только достать, кроме как с 90 по 97 года. Ну вот это вот э, реальный бумбэп 2018 года, кстати, выпуск, э, и еще один 2015. -го. Короче, раритет на пластиночке все-таки вышел. Нужно будет покопаться и найти для вас, друзья, но вы пока послушайте кое-что другое. Birdie fly. I grew up on break beats, used to break on the street, doing women's on linoleum, holding my feet. Used to bop down the street, mouth full of gold teeth. Used to drink mad beers, didn't f- with the cheap. Used to wear British Walkers, lead jeans with the grease, belt buckles with the name. Yo, you know how I be. Yo, the party's live and the DJ scratching. Me and Julio's on the stage just rapping. A lot of people thought, yo, it wouldn't happen. Congratulators commence the clapping. Lights, camera. Mr. William, Mr. Allen Jackson. We're here, we're here to set the record straight. Whack rappers, step back and take a break, take a break, take a break, take a break, take a break, take a break. Take a break. Two, three, break! Не знаю почему, но написано еще, что Chaotic Style вот нашел на одном блоге hip-hop э, э, the golden era.blogspot.com и здесь вот этот э, стизо Бабья Heads с 90-х по 97-е года. Здесь даже обложечка есть. Ну, вот кому интересно, сейчас прям закину на фрик радио, послушайте. Вот. Только нужно будет перейти. Ага, здесь прямо оцифровал кто-то походу кассету. CD и тейп написано сниппетсы. То есть это походу э, кусочки походу из этой записи. 14 минут. Вот все-таки хип-хоп блогеры делают полезные вещи. Вот такие вот э, раритеты опубликовывают, которые трудно, допустим, найти, да? Хотя было бы неплохо познакомиться с ними это э, очень интересные вещи публикуют все-таки ребята, потому как э, тратят на это время. Да? А, все-таки ищет эту музыку, а найти ее не так уж легко. Вот, э, Стизо Стизо Бабья Хэдс с 90 по 97 год. Сейчас послушаем. Здесь 14 э, минут. И мы узнаем, в чем же прикол. 38072 101 22 63 плюс 38072 101 22 63. Этот телефон работает в режиме WhatsApp WhatsApp, мессенджера, а также Telegram. А, вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace! Stay tuned, hip-hoppers. Stay tuned. fashion show. Yo, it's a fashion blow that I'm swinging. So just like Freddie, start bringing more and more rappers that I can like eat up. And if you're big time, you're gonna get beat up. Getting ramble on the mic, call me wild. Instead of being hardcore, you can call me mild. I'm vicious, I'm bold, I'm beautiful, I'm brown skin. You wanna be a rapper? Come on, stop the clowning. Can't be a rapper that can float like this. And if you're corny or whack, you're washed up, you're getting dissed. Pause, wait a minute, I'm not finished yet. She got me all hyped up, about to work up a sweat. My name is Cecil, and I'm talking to you, so listen up, cause I'm here to school ya. Yo, you know what, man? What's up, man? What's up? You know yo, it's making me sick the way these cops out here, man, be trying to dish you just because you got a nice ride, you know what I'm saying? You coolin', young black man getting paid. But yo, you know what I'm saying, G? I got a nice story to tell about the cops. Kick it. Well, I started. Started walking down the street, then I just departed. Departed from my boys and went to the market. Had to get some stuff for my moms and my pops. Turn around and yo, guess who I seen? Some cops put on the sirens and rushed over to me. Jumped out the car, started scoping my jewelry. It didn't make sense the way they threw me on the fence. I said, come on man, does this make sense? Threw the cup on me and put me in the car. Excuse me, officer, are we going far? Shut up, you're going to one union station. Then I said, yo man, that's not my destination. I was going to the store for my moms and my pops. Then he said, now you're being arrested by some cops. But Mr. Officer, what did I do? And he said, I'm gonna hang you and your drug crew. I said, Yo, man, yo, I'm not a drug dealer. Why in the hell you wanna play me like the Steelers? Then he said, Excuse me, what do you mean? Now I'm a black brother, breaking down the facts. Here to tell the real story about blacks. We started out, yo, we were known to be slaves. They was working and whipping us right down to the grave. Yo, we were getting stronger, but they were getting smarter. Time after time, yo, life was getting harder. We had no school, no chance, no education. It was pure frustration. Look at the TV shows, look at the parts that's played. They're either butlers or either maids. Do yourself a favor, go to school and get knowledge. Do yourself a bigger favor, do Six years of college, don't you understand what I mean? To all my brothers and sisters, I have a dream. I would love you and Now this is for the chumps, yo, who thought I was sleeping, yo. But now it's my album and my tape that you're peeping. You thought I was wiped up, finishing, struggling. But I was a street kid on my block juggling. Ну, если Chaotic Style и Стизо это одно и то же, то Chaotic Style я слушал, это офигительная вещь. Если кто знает что-то о Стизо и о Chaotic Style, то напишите на Freak Radio, буду с удовольствием рад поделиться а, вернее, обменяться с вами информацией по поводу музыки Стизоу. А вот про Shining Star мы сегодня с вами читали в рок-музыке, там кто-то использовал из рокеров эту песню тоже. Короче, буквально прямо сейчас я пришел в ответ на мой коммент, точнее, кто-то поставил лайк моей моему комментарию, а комментарий сводился э, вот к чему. Прочитаю вам о том, что опубликовала хип-хоп библиотека Санкт-Петербурга. Пост, э, он еще старенький, э, за 19 апреля 2020 года. Вот, и там написано «О жизни Пушкина снимут хип-хоп мюзикл. Пророк» — рабочее название биопика в жанре хип-хоп мюзикл о жизни Александра Пушкина, который снимет компания «Кинослово». О том, что у русского рэпа на самом деле много общего с поэзией, говорят уже много лет. Признание популярному жанру высказывал и министр культуры Владимир Мединский. По его мнению, прародителем рэпа на Руси непременно был Владимир Маяковский. А я всегда думал, что Винни-Пух. А Пушкина же в сети давно называют первым в мире гангстером. Он писал стихи, имел темнокожего предка. Ну да, Мавром был его дед, это правда. А еще погиб в результате дуэли. Учитывая его последнее хобби, а, Пушкин наверняка не отказался бы принять участие в каком-нибудь рэп-батле. Он неоднократно вызывал людей на поединки, а также сам несколько раз выступал ответчиком. Достоверно известны только 27 фактов вызова на дуэль с участием поэта, включая самую трагическую с французом Жоржем Дантесом. Сколько их было на самом деле, выяснить уже вряд ли возможно, но предполагается, что более 30. Из 27 дуэлей подавляющее большинство было отменено, а состоялись только 5. Причем характерно, в четырех случаях вызов исходил не от поэта. Пушкин достаточно легкомысленно относился к своим собственным обидам и быстро остывал, а, но в роли оскорбителя вел себя ответственно и стреляться не отказывался. Выход картины запланирован на 2021 год. На счету а, кинослова такие работы, как «Духлес» по роману Сергея Минаева «Духлес 2», «Тренеры» и «Серебряные коньки». Не смотрел ни одно, ни второе, ни третье, ни четвертое. А вот... Э Продюсер фильма Петр Ануров рассказал, что мы с огромной любовью и ответственностью начинаем делать этот фильм. Яркая и трагичная жизнь нашего великого поэта а будет рассказана с помощью современной рэп-музыки. Все остальные а события в фильме будут максимально аутентичными, костюмы, декорации, места действия, все будет из пушкинской России. Нам кажется, что именно этим языком можно нетривиально и ярко рассказать историю, которая так сильно трогает нас и, надеемся, тронет зрителей, рассказал продюсер фильма, повторюсь, Петр Ануров. Тут же нарисован Пушкин, короче, в кепочке Away, West пальцы у него вот так вот и печатка. Ну, в общем, стебно. Ставлю лайк. Вот, э, и э, написали здесь э, коммент один, что... Сейчас, вот, я вот не помню, Почему? Короче, я написал, что рэп от гриотов из Африки пошел, а не от Пушкина, хотя его дед тоже мавром был. Вот, не согласен я с Мединским, который говорит, что от Пушкина рэп пошел. Вот, ни в коем случае. Вот, и Константин Митлинов оценил мой коммент. Вот, поставил лайк. Ну, не ради лайков я это пишу все. Друзья, кстати, э, Стизо, э, нашел я э, альбомчик этот раритетный, Выкачиваю его, не такой уж он и раритетный оказался, блогеры все-таки имеются и делится им. Вот пытаюсь скачать, сейчас э, идет медленная передача, потому как интернет у нас э, на войнушке не очень хороший, но ссылочку на Mega NZ файл я уже прикрепил, и там целых раз, два, три, четыре э, картинки, вот в частности от Stizo, и вы можете воспользоваться файлом на мега и э, выкачать себе стизо вот, в социальной сети ВКонтакте. Я это сделал, друзья. Кроме того, э, сделаю то же самое для вас и э, в нашем э, телеграм-канале. Если э, вы больше любите пользоваться телеграммом, то welcome today, что называется. Вот так вот. Ну что ж, а мы продолжим пока слушать Стиза, а то я много болтаю. And now you're caught in trichonology, cause biologically, yo, I'm your father. See, you answer me is Poppy. My physical format is recorded on digital DAT. And distributed, the wax is the funk over here. Hell yeah! Yo, is the funk over here? Hell yeah! Yo, is the funk over here? the year 2026. 26. No more bricks, the world's built by computerized built chips. By. Beepers and segulars are antique, communicate through mind thoughts, there's no room for the mouth to speak. The mouth. Foolish immortals, I'm on the way. Time to blow your mind, time to blow your mind, time to blow up, go see. I'm fascinated with the futuristic flaw. My style's mad fat, butter soft like hot croissants. I masturbate the beats, ejaculate the funk. The funk flows through blood cells, strong elements like songs. My scientific is specific when I speak. I irritate your mind like a faucet with a loud leak. Drip, drip, drip. Who's the one that really flip, flip, flip? Steez a weed, that's me. You know my style's dip, dip, dip. Constantly creating confusion. Hey yo, I just been arrested for microphone music. It's been a long wait, but I wait with faith. I've been doing this since back in the eight. And I release all stress to human beings. Comprehend accusations that's like booming. Ampex recorded media corporations record digital sound, so I give alterations to those that are inferior. More plush than the village of Van with Nautica interior. Time to blow your mind, time to blow your mind, time to blow up on the scene, kid. Time to blow your mind, time to blow your mind, time to blow up on the scene. Hello? Hey, yo, K there? Yeah, it's K. Yo, K, what up, man? It's Steve's, man. Hey, what's up, Stevezo? Yo, we just chillin', man. We getting ready to lay this joint down, man. We want you to get down on it, you know what I'm saying, man? Oh, no doubt. A lot of people, you know what I'm saying, they thought we disappeared from the industry, so we gotta set it one time. That's right. I go, yo, am a Hey yo, I'm more funkified than that chick called the brat. Yo, I go way back like fur coats and Cadillacs. Never reminisce about the past, just the future. How can the past be you broke really suit you? All about the future, making digits in the sixes. And all my fake friends, I'm cutting off, hitting switches. So let me conversate about a subject that'll elevate the spirits of a rapper. To quote it into chapters, to keep a real vibe that inflates from the east. And all your booty rappers will be dead in the seats. The industry is packed, many groups mad clutter. But it's just enough room to make hits if you butter. You gotta move with time, update beats and rhyme. But if you're stuck with image, then you're walking a fine line. Hey yo, you be the K and you be the S. S. Once the mic's blessed, all tension off the chest. Yes. You be the K, K, and you be the S. S. Once the mic's blessed, all tension off the chest. Too funky for ya, too funky for ya. I'm too funky for ya, I'm too funky for ya. I'm too funky for ya, I'm too funky for ya too funky for ya. I'm too funky for ya. I was a significant part of this hip hop bar. They tried to push me in the dark, but I come back like Noah's Ark and spread out my hands like Moses on the mountain. Still look young and healthy, no need for the fountain. Uh-huh. They gave me major surgery, you took a all your tested, but in my digestive system they found beasts to eat in. Now yeah wants to buy me for experiment, study about my uh-huh. mind, find out about pyramids, memorize your history, cause that's where we're from. Back to Africa, the creator of the drum, away from the the slum and the stress of a city. A land where men swing balls and women bounce titties. The sun shines bright and it gives us all complexion. But if it gets too hot, then the hut's our protection. You know about the hut, the funky, funky, funky hut. Uh-huh. But you niggas show skills and butt niggas a butt. Word up, yo, I'm too funky for ya. I'm too funky for ya. I'm too funky for ya. I'm too funky for ya. I'm too funky for ya. I'm too funky for ya. I'm too funky for ya. Hey yo. la la la la la la. Yeah. Here comes the funk radical freak to hit the street. Hit it's not your average technique. Pay attention, copper seat. My physique will reach its highest peak when I speak. Techniques never sweet beats hard like concrete. concrete the captivation yeah. of the magnetical force will reel you in. You. Like rap stars getting endorsements. But of course, kid, what? rappers must be exposed. What? Keep you on your tippy toes. Uh-huh. Don't slide down the slippery slide The funk cold make you wanna behold the soul till you're gray and old. Never leave you out in the cold. Shiver so Mr. Man. S writes it down to address those who think uh-huh. they're the best. Golden yeah. the mic, I Come it's They've been blessed by the one and only. The one and I got only. big cojones. Big That's what the Italianos told me. Bye. back to Freak Radio. Только для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы Ты фрик, и этим все сказано Freak Radio. Хип-хап нон-стоп 24 на 7 Freak Radio. Всем на совсем. ха ха ха ха Качаемся с вами с новыми битами, шикарными рифмами в эфире Freak Radio. Freak Radio. И... Ха-ха. foot size 12 assassin, 12 inches of mash and rough like gay bashing. Yeah. I study rap like an archaeologist, explore the worlds of funk and in my practice. What's your practice? My PhD is physical head damage to those who manage knowing magicians make it vanish. Abracadabra, hocus pocus, how you focus, striking just like a locust when it comes to the show. Say what? I let you know, kid, my mind's like a jigsaw. Crab ass rappers keep talking till I get you. Uh -huh. I know you hate it, cause the world are devastated, penetrated, captivated through your incubate until you ate it. And now you're caught in trichology, cause biologically, yo, I'm your father. See, you answer me is Poppy. My physical format is recorded on digital DAC. And distributed, the wax is the funk over here. Hell yeah! Yo, is the funk over here. Hell yeah! Yo, is the funk over here. Hell yeah! Yo, where the funk at? Where the funk at? Yo, is the funk over here. Yo, it's far from a reveling. You enter with 11, dents and lose all seven cents. Seven Feel cents. sight, taste, think, care, and talk. talk. And last but not least, the capability to balance. Walk, walk the walk through the journey of the galaxy. Yo, you keep on asking me questions about this industry. It's who you know and not the dough and how much you got. Your name's more important in this industry. Long jab. I live for long jab thanks to my mom, Deb. She taught me values of life and how to be a rap and survive. Yo, the game of the street. street. And translate my mind thoughts through raps and beats. beats. And recite what I write to ignite late night in my living room and dim out all the lights. Right. And concentrate about a subject or a topic and release the lyrical smog. Just like Cox is the funk over here. Hell yeah! Yo, is the funk over here. Hell yeah! Yo, is the funk over here. Hell yeah! Yo, where the funk at? Yeah. Where the funk at? Yeah. Yo, is the funk over here. Шановні слухачі, не перемикайте радіоприймачі. You know